waducereje gato ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki mushobora kutwakura ku numero. mirongo na gatandatu ubusa mirongo na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo ine na kabiri mirongo ine na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo ine na gatanu cyangwa mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwunga bw'ibyuma turi kumwe na Albert Nduwayo kuri mikoro muri kumwe na Moise Misago Kaze 우리 라디오 이상가리로 barundi barundi kazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya kwikaba ingingo yababaye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi cabo hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo duhereye ku mwami mwami w'uburundi yarumukama kamira makuyano abarundi yama amahoro amaho ndakuzura ibigega bishasha muri eco Kashi ubu murashobora kugura uduseke twa liberite tw'amafaranga ijana mirongo icenda utw'amajana abiri na mirongo icenda n'utw'amajana atanu hamwe na kila kitu y'amajana icenda mirongo icenda n'icenda canke ibihumbi bine n'amajana icenda mirongo icenda n'icenda mukoresheje eko kashi yanyu akabijya nako uko uguze uduseke tw'ijana mirongo icenda n'amajana abiri na mirongo icenda canke amajana atanu muca muronka bonusi y'amamesaje hamwe n'iminota yo guhamagara ku buntu izo bonusi zikaza ziyongera ku minota musanzwe mufite service yo guhamagara fyonda akanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha mushyiremo igiheruka banga cyanyu kugira mwinjire muri eco cash muca muhitamo gatatu kugura amayinite hama kabiri uduseke hama muhitemo gatatu liberté muca muhitamo agaseke kose mwifuza kwigurira cyangwa kugurira umugenzi mwumva mutokoresha eco cash mu kugura uduseke twanyu twa liberté ntimusubire guhangayika koresha eco kashi mu kugura uduseke twanyu twa liberite maze mwironkera amaboni umunyanyi ku murongo alo alo yego muri bande mutwakuye umunyanya ku murongo ndishoboye kumvikana ariko arashobora gusubira kutwakura nimero ni mirongo mirongi na gatandatu ubusa mirongo inani mirongi gatatu cyangwa amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo irindwi na kabiri mirongo ine na gatanu mirongi ine na gatatu cyangwa mirongo irindwi na gatanu cyangwa mirongo itatu na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri ikiganiro ni ahiwanyu iwanyu habwa amaki umunyanya ku murongo muri bande mutwakuye yewe nitwaza imana victor victor musongati victor musongati yego ndakumva victor Uyaro. Alo ndakumva Victor, aqui icyumviro cyawe. alô, alô, Oui Victor ndakumva. Alo? Oui ndakumva Victor vuga. Egeza karadio ku ruhande. alô Victor. Victor avuye ku murongo mugabo we yakwegeza akaradiyo kiwe arashobora gusubira kandi kutwakura kiganiro nawe iwanyu havugwa make ntibagikunda igihugu ku murongo alo ni amahoro muri bande mutwakuye varisoni harizwa mu gatabo eee eh, victor eh, ego varisoni mu gatabo yego eh, nashaka gushyikiriza yuko birya biziga by'irindwi na kabiri yego reka twebwe twabuze abantu turashobora kugumana intimba mu dushobora kutubwira tukazobihambana iteka hmm. icyo ni cyo cyiyumviro nashaka gushyikiriza nibaza ko umugwi ujeje kumenya ko no kunywanisha abarundi bakumvise icyumviro cyawe yego yego wabakoze sawa urakoze varesito yego cyane hmm. undi munyanya ku murongo alo alo alo yemwe vigitori musonga ati batazira jeke yego vigitori nari kumvuga kijyanye n'ubutungane yego ni ukuvuga umukuru w'igihugu atubwira yuko umuntu yokwemeraho intashyi yego amakuru yo mashasha ni uko aha iwacu hari umugabo yatsinzwe mu ntahe ya e, e, sentare y'intango mhm. hanyuma arunguruza wenyine mhm. mu ntara aratsindwa mm-hmm. iyunguruza rero ngo agende muri rya sentare ikurikira mm-hmm. ama rero sentare imaze kuza gukurikirwa urubanza we yifuza gusubira hamwe mu ntara mm. ariko amakuru yadushyikiriye nuko uko umujiji perezida wo muri iyo ntara yabyifashemo neza kuko mm-hmm. yamubwiye amuhanuye impanuro ati reka gusasagura ubwo butunzi bwawe bw'umuryango mm. emeraho intashyize yego ni rero ko abantu bakwiye baremera baremeraho kugira ngo umutekano ugende neza mu gihugu cyacu cy'u Burundi kimeze neza yego yego sawa murakoze murakoze eh, vigitori aho imusonga ati urumva nuko abantu boza baremera aho intaha ishyize undi munyanya ku murongo ndabumva muri bande mutwakuye muri hehe niyo ngabo Alex Nyabihanga Alex Nyabihanga yego rwego mhm, nyabihanga avuga amake nyabihanga mbona mbega uwo bari kwarirukana amashitani kugira neza neza albert nduwaye mu mwiriwe arakumva mbwari ibintu numva bitangarara agaragaza araba arabyumva rero amakuru nagomba kubashyikiriza yego nuko mwe abo muri limitere minisitiri ubushikanganje ubuhe abo muri limitere yego ubu kuvuga benshi abantu benshi bafite abanywanyi babarondera ku mirongo ya mitere ntibabatora iyi mhm. mirongo ya mitere n'ukuri iriko iraduhangayikisha rwose mugabo barafise ababaserukira ngaho onye nyabihanga mushaka kubitura oya doya twe twashimye kubicisha ngaha murakoze cyane babumvise ni ukuvuga nka jewe hari haheze nk'ikirungo c'indwi ata andondera kuri mitere ngo antore mm. rero ni ukuvuga mugabo uno munsi nahavuye mfata umwanya wo kuva muri komine nyabihanga nerekeza intara ya mwaro kugira babinkinyanyurire mhm. kandi babinyanyuye nabo biriko biragenda neza yego rero nuko mwabasha kira muti nukuri muri ko murabakorera nabi nimba ari byadabanganye barabe babihinyanyure kuko abanywanyi bari kubaridoga ni benshi ni benshi ego ari uyu mwaro nanafite yo saa moya navuye isaha y'isaha mu buryo abantu bahetse kuntunganira Mm. rero barabe muri mitere aya makatesimu yabo ariko arapfa ku bwinshi nk'abakoresha umurongo wa mirongo itandatu n'inzibobo ntibariko bararica mm. rero nibarabe babigerageze babishyire ku murongo Ego Alex abamenyeshamakuru barabyisanganira bose muri rusange atumiriza barakumva nabone nibaza ko ano mango bariko bakurikira radio yabo mugeneza cyane Alexi mugabo abarongoye ayo mashyirahamwe atanga iyo mirongo nibaza ko bari ko kubakurikira ikiganiro yego n'uw'imwaro yego n'uwanyakiriye imwaro byo nagenda bimubwiye mm. ubu hagarariye ibiro bya rimwe n'imwaro yanyakiriye mu biro byo nabwiye nti murabe mu nyinyanyure nawe sinzi ko azoha atanga raporo abishikane ibi gutumbura nawe kubamukurira nibaza ko icegeranyo azogitanga basha agiye bagira ingufu bagira ingufu bapoma batutuza amakori mugabo ku buryo atamuntu arondera umuntu ngo amuhibure muragize neza cyane alex yego yego abakozi ba desi nka natiri komera yego nawe nawe bamwe bakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamara imwe abenengwe abahanza abajiji n'abandi halo muri bande mutwakuye ndirwayo apolinere mutima rusonga ni kwa komine buhiga apolinere buhiga yego ibuga vugwa make amakuru avugwa yego uyu murongo ino urimo imirongo myinshi cyane ntituyumva neza isanganiro hmm. oya nko kuwa mbere hmm. yego mu kiganiro dusaba isaha yo mwiswamira nibaza ko umwuga w'ibyuma ngaho ariko barakumviriza cyo n'ikibazo kibega vuba nibaza ko bagiye kugikorera ko apolinere buhiga yashyize icyumviro twamwumvise aho avuga yuko imirongo y'isanganiro ibuhiga kuwa mbere itavuga neza ariko nizere ko abarongoye radio isanganiro icyo ni ikibazo bagiye gukorera ko vuba mhm. reka ngoye ngoye bwize burundi kuko uri igihugu cy'amata kira hmm. uburundi igihugu cyiza igihugu cyanje zo gusasira zo undi munywanyi ku murongo alo namahoro namahoro nisawa nisane muri bande mutwakuye bukuru musigati bukuru musigati yego imusigati avuga maki bukuru amakuru avugwa yego ni mihora ya limiteri idafata neza hano amayinite agenda gose mm mwaragize neza bukuru imusigati aho uvuze ko imihora nibaza ko abarongoye ishyirahamwe bariko bakurikirana ikiganiro icyo ni ikibazo bokorerako mugize neza cyane bukuru Usanga

abantu bawe turagukunda tuzokugwa inyuma wumve ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki mushobora gutwakura ku nimero mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu Mugu twakura mukatubwira amakuru tutamenye avugwa aho iwanyu mu kibano Albert wayo aracyari mu ngabwe y'ivyuma. tunyuranye ku murongo alo alo alo muri bande mutwakuye eh, nitwa daniyeli gihanga daniyeli gihanga eh, ikibazo njye nagomba gushikiriza yego daniyeli eh, banki ya sisiyeme ku buhinga bw'akarabyo mhm. ubuhinga bw'akarabyo baratanze nimero umuntu ashobora kubakura ko mu gihe agize ikibazo ku ijana na mirongo inani mm. ariko bahamagaye iyo nimero ntipasa mu minsi itangura mikeya niho ubwo buhinga bwakora ariko ubu ntibugikora mm. rero turasaba yuko ubwo buhinga buhinyanyura neza kugira umuntu afite ikibazo yihuse kumwakira mugize neza daniel nibaza ko abarongoye iryo shyirahamwe bari kubakurika ikiganiro cyo n'ikibazo bagiye gukorera ko murakoze mugize neza daniel ego undi munywanyi ku murongo aro Alo, ni Alex Ngarutse. Yego Alex. Ndagenda abasabenye. Yego. Nukuri abantu baba bagezwe kubaha imirongo mukorerako. Yego. Nukuri barabukuntu babihinyanyura ku buryo nimba byo babicitse tumenya duti byacitse kuko hagihe tubarondera tukaba dusanga umurongo wanyu uri kuvugira kwa yandi maradiyo. Ah, ushaka kuvuga umurongo w'iradiyo? Yego umurongo w'iradiyo. Nibaza ko icyo ni kibazo. Umurongo wanyu mwe mukorerako. Yego. nimba byoba bikatitse bikatike ku buryo bituma bigenda piriri tureke guca dusanga ariko havugira ko ayandi maradiyo tutamenyereye sawa sawa alex nibaza ko abarongo abayobozi b'iradiyo isanganiro bariko barakurikirana ikiganiro bariko bumva ikibazo mufise ngaho inyabihanga nuko bariko barabumva nukuri nukuri nagira inguvu baragira inguvu nukuri baba bakoze ari naho mwe tubarondera tukababura tugaya dusanga ariko havugira ko ayandi maradiyo tutamenyereye tutazi ndabona cyane naho nimba ari utwuma twanyu kuba batwarahunyagaye murabe murondera intererano musabe raporo nk'uko abandi bahora babigira bahora babigira mugize neza Alex ngahe nyabihanga umuhinga mw'ivyuma Albert Nduwayo mbona ariko avuga nti abwira ati icyo kibazo vuba bagiye kugikorerako nukuri baragikorerako bikatitse bikatike bihagarara bihagaraye tureka kumvira ko ayandi maradi sawa sawa ikindi naco ego nabyo nsabe wa mupfasoni wo ku mutumba amagamba eh, w'umupfakazi none ubu ari katotegwa na muramuwe mm. izi tugeze ko n'ubu ntaratunganirizwa yituye uburongozi bwa komine nyabihanga haba na sentare ya komine nyabihanga ntacyo baramufasha mm. ntacyo baramufasha ibintu umuntu agomba abikurikirana ku rugero ku rwego mm-hmm. kandi ariko atotezwa na muramuwe nubundi mupfakazi mugenzi we abagabo babo bavukana nibo bariko barafashanya mu kumufata nabi n'umukomomoro mbega abajeje intwaro babivuga kwiki abajeje intwaro je narigeze no kubona nyamupfasoni ariko aranajyana na murambuwe abaje uwo muramu yafashije mu kumwirukana abajeje intwaro bamwe bamwe barabona nabo nabo nta n'ikintu na kimwe babivuze ko bajyana nibonera n'amaso yiwanje aha nta kiri nibaza yuko inyabihanga hari urwego rw'abahuza arashobora kubitura akabashikira ico kibazo bagaheza uwo munsi uwo munsi bajyana n'abahutsa barabona jenali bonera n'amaso y'iwanjye mm. rero ni uko mwotuma Rolandi kuri iyo umwaro iyo nkuru akayitohoza akayimenyesha abarundi n'abarundi mm. kazi kuko ukuntu ariko afatwa uwo mupfasoni kwirukanwa mu rugo wabyayemwo umugabo yapfakaye amusigamo kandi umugabo we atayamwirukanye akaba ari kukagurukamwa mwamwo n'abandi urumva ibyo bintu nta muntu yobishira Ego Alexi nibaza ko tuzorungika intumwa yacu kugira idutoreze iyo nkuru eka twumve nicyo abajeje intwaro bariko barakora kugira uyu munyagihugu atunganirizwe. Nuko kuba mumenyesha makuru. Sa. Umufaso uwo imbere azo yarituye najya amashira hamwe asohokira agateka kabakenyezi nka kafobe aramaze kuyitura je ndabiye. Ego. Ego kafobe y'imwaro yarayituye tuguma tubikurikirana buke buke kuruyeri kugwenga. Mm. iyi eh, rero nuko uraba namwe mugira ingufu murabe icyo mumufasha sawa sawa Alex reka tuzuraba natwe turabe uko twokora kuri icyo kibazo cy'umunyagihugu kugira atunganirizwe aho n'inzu y'abamwe baza barayibomoye n'ikibanza nyanzu yiwe yarimwo baza baranakigurishije mm. eh, cyaragurishijwe nta nkuri nta nkuri ririmo mwagoma mwotubuta tuzogitoza natwe eh, mubwira aho muba sawa Alex Eh, mugire amahoro ku mutima no ku mubiri no ku mufuko mbere <laughs> sawa alex muri munywanyi ku murongo alo alo muri bande mutwakuye ni nzeyimana ngahe bujumbura ezekere bujumbura nzeyimana eh naguma mvugeho kibazo kijanye n'ibitoro mhm hashi bitoro kweri biramutse bije barabyoganije neza ubu abantu batonze banywa neza nta ngorane twifuza yuko umuntu yabikoze ibabandanya ikabandanya nk'uko biri ubu babitunganije gute bashyira imiduga n'amamoto baratonda neza muri sitasiyo usanga hari ibyuma bikeya hmm. bashyira ni ukuri banywa mu mutekano nta ngorane iyo kiramutse kibonetse hmm. ego twasaba yuko uwo muntu abitunganije yabandanya ikabandanya nk'uko nyine sawa sawa mu neza ezekiel murakoze cyane hmm. kana nagabiwe narukira ubundi ni munywanyi ku murongo alo alo muri bande mutwakuye yego je ndi mabuji ni ga munyakabiga mabuji munyakabiga alo yego mabuji alo winda kumva mabuji duga kwijamba ga munyakabiga yego duga kwijamba eh je nako mvuge kucerekeje igitoro yego ubu nta gitoro abanyagihugu turonka mhm mm leta ntigerageze kabisa itose igitoro n'ahandi hoho byabaye akayobera abahinga mm. akarorero nko ngaha muri vire mm-hmm. urabye nk'imirongo ihari mm-hmm. irarenze rwose mm. hari imirongo miremire mm-hmm. bagerageze kabisa biyaraje kabisa badobe igitoro n'ahandi ho byayangaye mm. hama ikindi kintu nagomba ashime yego ego aho kibonetse ubu nta kajagari uhasanga mhm. ahubwo nagomba nkeze ujya yaza nyiriya tegeko mhm. emwe ni ukuri cyo munyereka je n'umuheka mu mugongo mm. kuko abari ku murongo bose igitoro barakinwa neza mu mutekano ntange mm. yego twe twasaba twisabire takabisa iduhe igitoro ntadio ubuzima turabona cyane kuko amadokinwa twebwe aguma ahera umupolisi agufashe ntumubwira ngo ugende ayimaze iminsi ntondeye ibitoro mm. leta yo yumva ko iguma yandikisha amadokima mhm. hama ikindi nacyo yego bagerageze badukorere ibabara ryo ijya nyakabinga ko mu nyakabinga harimo amabara menshi guhera nk'aho ujya mbere kugenda kugeza kuri duti mhm. basha ibinogo kabisa byatumariye imiduga mm. yego abijejwe ntibabirabe kabisa ibintu bigende neza ego ama ijoro ryiza naho ukugisanganira namwe ijoro ryiza mabuji nibaza ko abajejwe ikibazo c'igitoro eka ku bijyanye n'abajejwe mu barabara ibyo eh, bibazo nibaza ko ababijejwe ariko bakurikira ikiganiro bumviriza ibibazo by'abanyagihugu bafise kuri ico kibazo c'ibarabara eka n'igitoro nibaze ko nabo nyene baticaye bariko kwabikorera ko kugira ico kibazo gitoregwe umuti Undi munywanyi ku murongo alo Amahoro kuri sanganira Mahoro ndabaramukije nitwa Arcade Muramvya Arcade Muramvya mm. Muramvya avugwa make avugwa amahoro kabisa twagiye tusikize ku kibazo cy'igitoro Mhm mm Muramvya gitoro imeze gute uno munsi baratubwiye ko turose igitoro mugabo ngorane mhm. ni abantu baca mu mirongo ukajya usanga ntidutonze ku mirongo bariko binjiza abantu ukajya usanga bariko batanga ibiturire ku mugaragaro mhm. ukajya usanga abantu bari ku murongo ntibariko baranywa rero mm. bari bakwiye kuraba nk'uko bariko barabigira ibujumbura ukajya usanga abantu bari ku murongo nyine mm. ruguru bari bakwiye kutugirira nk'uko nyine mm. kubera ko birateranye isoni kubona nk'umuntu yatonze kuva mu gatondo ukajya usanga umuntu ashyitse saa sita aranyweye igitoro ariko wowe watonze utaragironka kuva mu gatondo mm. yego kweri bagerageze kabisa tuze turaronka igitoro kweri turagowe n'ukuri yego arcade nibaza yuko abafashe ingingo yo gutondeka abakeneye igitoro ku masitasiyo bujumbura bari kuhakurikira ikiganiro nimurambya nizere yuko icyo kibazo bagiye kugitorera inyishu kuko ntibyumvikana ukungene umuntu yotonda kuva mu gitondo ngo ntaronke igitoro mu gihe ushitse saa sita agashobora kukironka ego ego kabisa eh, na perezida turumva ko ariko ararwanya abantu bagira iturire mm. baze barashyira abantu ku masitasiyo icyo birarira kabisa ego ego nibaza ko inzego zije kurwanya igiturire ziri ko yego yego bari bakwiye kubikorera ko kabisa abantu b'imonogoge basigaye bakijya muri sisiteme izindi zitangaje mm. sawa mu bw'ibyo yagiye rya twese arcade aho imurambye ifashisha umutima kana kamabukwe uri mu mwanya ku murongo alo alo muri bande mutwakuye alo alo witura kumva twebwe ngaho ku radio mu myanya dushoboye kumvikana mugabo arashobora gusubira kutwakura inimero mirongo itandatu na rimwe alo mu myanya ku murongo alo mahoro mahoro muri bande mutwakuye alo alo turakumva alo wi turakumva munywanye alo muri bande alo wi turakumva shigize icyumviro alo we turakumva munywanyi alo wi turakumva alo wi turakumva twebwe ngaho ku radiyo shigize umunyonyoro agiye mbwarashira gusubira kutwakura inimero mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajyana chenda mirongo itatu na gatatu Change mirongo itanu na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajyana chenda na mirongo itatu na gatatu ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki mu mwanya muto ikiganiro kizoba kirangiye reka twakure undi munywanyi ku murongo ntawe mungabizi mu kwa ko atamunywanyi munyange ku murongo halo halo halo halo wi turakumva muri bande mutwakuye halo turakumva halo wi twebwe turakumva shikira icyumviro halo wi turakumva utishikira icyumviro umunyange dushoboye kumvikana undi munyanya ku murongo alo halo halo halo wi turakumva ni bande mutwakuye halo muri bande mutwakuye halo wi turakumva undi munyanyi ku murongo halo mwiriwe mwiriwe Turashima muri bande mutwakuye? Ndeze mm, mukanyosha. Dezire mukanyosha. Ego me. Mukanyosha wavuga mwaki? Kanyosha ra mahoro namaguru yakatoro wakatandatu nkano kwaguma kwiyunguruza kugenda mu birori za diocese byo kwatira basase dote bya kugira twiyunguruze mhm mm uko nkano umuntu yaragenda kuri bitanu twagenda ku icumi nta n'imodoka ntono zose ntizaboneka ntizaboneka ntizaduka njye nacyo nagomba kuvuga abana bo mu ibarabara baguriye nka mukanyosha ariko uwa mungu usanga ku ibarabara abana ari benshi hmm. arabacoresha mhm. sinzera abajejwe intwaro ko babibona kubera barumva kandi barumva ashobora kina kamari kandi ari utwana duto duto rero muga hagati mu ndwi ntibaboneka sinzi iyo rero kwa mungomba ariko abantu baba kwa barasika bagenda kw'isengero kwa cha bagenda ahandi usanga abana ari benshi cane mw'ibarabara mm. mm, baraba batware baraba batware ico bakorera bo bakorera amahuga turona ko abijejwe nako bakubita inzu bifuze bariho two twokamata turiyunguruza neza atangora mm. eh, muruhanirwe mugire akazi keza bukeye neza ati mwiriwe n'abandi ariko arakumva desire mu kanyosha nibaza ko ikibazo cy'abana bakina akamari ku ibarabara ibyo biri mu byo abajejwe intwaro bajejwe nibaza ko ariko badukurikirana ikiganiro icyo ni ikibazo nabo bashobora gutorera inyishyu eka n'ikibazo eh, cy'igitoro n'abakuze barakina akamari wowe mu bice byo hariya muri vire muri vire muri adriatike hmm. yego ubwa n'amaveni bakora nabo ibyinjira mutabizi bo kuyiba mu gwenge baze bararaba baze barabigi baze barababutsa mhm. abamuroranirwa mugize neza desire kuri icyo cyumviro cyanyu eka ni kuri mwebwe turangirije kino kiganiro ayiwanyu havugwa make cyo kuri wa mbere dushimire victoria dutelefone twakuye ari musongati ni mu ntara ya rutana eka dushimire na evariste yari mu gatabo Alexi yari inyabihanga Apolinere ibuhiga bukuru imusigati Daniel igihanga ah, hamwe na Ezekiel ari bujumbura yatwakuye ari bujumbura mabuja yatwakuye ari munyakabiga hamwe na Arcade yatwakuye ari imurambya no kuri Desire yatwakuye ari mukanyosha ni hano duciye dusudira kino kiganiro cyo kuri uyu wa mbere tubashimire mwebwe wese mwatwakuye abatashoboye kuronga umurongo eka barashobora no gutelefona mu kiganiro cyo kuwa gatanu canke kuwa mbere windwi iza mugire ijoro ryiza ahewanyu havugwa make nta mwanya afise kumenya ibyo muri quartier ntavyo ingorane z'iwacu mu kazi naho uri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse naho ufise imbyaro zingana gute nyo kuburyo aguma kubona yuko umenga